Bir kurşunla şehit düştün yiğit Ömer'in Semalara doğru o ruhun yüceltildi Kurban ettin o canını Allah yolunda Mübarek olsun sana öncü şehidim. Bir kurşunla şehit düştün yiğit Ömer'in Semalara doğru o ruhun yüceltildi kurban ettin o canını Allah yolunda Mübarek olsun sana öncü şehidim Bir kurşunla şehit düştün yiğit Ömer'im Semalara doğru ruhun yüceltildi Kurban ettin o canını Allah yolunda Mübarek olsun sana öncü şehidim Tağutların harekete geçtiği anda Aslanlar gibi yatıldın cenk meydanına tek bir nidalarıyla vurdun sen düşmana Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Tağutların harekete geçtiği anda Aslanlar gibi atıldın cenk meydanına Tek bir nidalarıyla vurdun sen düşmana Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir gün önce seninle biz sözleşmiştik Ertesi günün iftarını yiyecektik Ertesi gün bir haber ulaştı bana Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir gün önce seninle biz sözleşmiştik Ertesi günün iftarını yiyecektik Ertesi gün bir haber ulaştı bana bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir kurşunla şehit düştün cenk meydanında Bir kurşunla şehit düştün